ho hippeus ho hippeus to hippo epitithesi to ephipion kai hupos doenusi auton sdosteri stronusi te toe epinotioe cosmei auton phalarois kai cephalodesmoe prosterni dioe kai uridi eita epibainei tu hippu anaboleusi steris detai te aristerae ten henian tu sie liste riu lambanei haetini ton hippon halinago tois plectrois kentei tai mastigi parormae, mae kai tai epistomidi eirgei hai hippoperai tes tu effipiu keraias kremantai hais hoi purobolei et dicentai. Ho hipeus clamudi periballetai, ho tribon catopisten sundeitai. Ho hemerodromos, ho stakista hippeuei.